Siuvėjas danguje. Atsitiko, kad vieną gražią dieną viešpats dievas panoro po dangaus sodą pasivaikščioti ir pasėmė su savim visus apaštalus ir šventuosius. Liko prie dangaus vartų tik vienas šventas Petras. Dievas prisakė jam, kol negrįž, nieko dangun neįleisti. Tad stovėjo Petras prie vartų ir sergėjo – Neilgai trukus girdi kažkas beldžiasi. Petras paklausė, kas ten toks ir ko jam čia reikia. Aš esu varganas bedoras siuvėjas, atsakė plonas balselis. Prašom mane įleisti. Taip, taip, doras tu, tarė Petras. Tavo dorumas kaip to vagies kartuvėse. Juk buvai ilga pirštis ir nugvelbdavai iš žmonių vieną kitą gelumbės skiautę. Neleisiu tavęs į dangų. Viešpats liepė, kol jo nėra, nieko čionai neįleisti. Nagi būk gailestingas, sušuko siuvėjas. Mažos skiautelės savaime nukrinta nuo stalo. Argi čia vagystė? Neverta apie tai ir kalbėti. Žiūrėk, aš šlubuoju, kelionėje prisimušiau puslės ant kojų. Negi dabar apsisukęs grįšiu atgal. Įleisk mane, aš dirbsiu visus juodus darbus. Nešiosiu vaikus, plausiu vystiklus, šveisiu ir mazgosiu suolus, kur jie žaidė, ir lopysiu jų suplyšusius drabužėlius. Pasigailėjo Petras apšlubusio vargšo siuvėjo ir pravėrė mažytį plyšelį dangaus vartuose, kad tas išdžiuvelis pratilpti galėtų. Liepė sėsti į kampą už durų ir sėdėti ten tyliai ir ramiai, kad viešpats sugrįžęs nepastebėtų ir neužsirūstintų. Siuvėjas paklausė, bet kai kartą šventas Petras išėjo pro duris, neiškentęs ėmė ir atsikėlė, pradėjo landžioti po visus dangaus pakampius ir visur kaišioti nosį. Galų gale pataikė į tokią vietą, kur stovėjo daug gražių ir brangių kėdžių, o jų vidury krėslas, visas iš grino aukso, blizgančiais brangakmeniais nusakstytas ir daug aukštesnis už kėdes. Priešais tą krėslą buvo aukso pakojais padėtas. Tai buvo sostas, kuriame sėdėdavo viešpats, kai būdavo namie ir matydavo iš ten viską, kas dedasi žemėje. Siuvėjas sustojo ir ilgokai žiūrėjo į tą krėslą, nes jis patiko jam labiau už visą kitą. Galų gale neatsispyrė pagundai, palipėjo ir atsisėdo į sostą. Ir staiga išvydo jis viską, kas dedasi žemėje. Pamatė ten vieną bjaurę senę. Toji skalbė prie upelio žlugtą ir beskalbdama paėmė ir nukniaukė dvi marškas. Tai matydamas siuvėjas taip supyko, kad stvėrė aukso pakojį ir sviedė jį per visą dangų į tą seną vagilę. O kad susigražinti iš žemės pakojo negalėjo, tai patiliukais nuslinko nuo sosto, atsisėdo į savo vietą prie durų ir sėdi saulik nieko nebuvę. Sugryžo viešpats dievas su dangaus palyda – ir siuvėjo nepastebėjo. Bet kai atsisėdo į savo sostą, žiūri, nebėra pakojo. Paklausė šventą Petrą, kurgi dingo pakojis, bet tas nežinojo. Tada viešpats ėmė kamantinėti, ar tik nebus iš čia ko įsileidęs. Tai kad nežinau, rodos nieko čia daugiau nebuvo, atsakė Petras, tik toks šlubas siuvėjas, jis ir dabar tebesėdė už durų. Viešpats pasišaukė siuvėją ir paklausė, ar nepaėmė jis pakojo, o jeigu paėmė, tai kur padėjo. O viešpatė, džiugiai atsakė siuvėjas, man pašoko pyktis ir nutrenkiau į žemę. Paleidau į vieną senę, pamatęs, kad jis kalbdama nukniokė dvi marškas. Ak, tu nenaudėlį, tarė viešpats, jeigu aš taip teiščiau, kaip tu teisi, tai kasgi iš tavęs būtų belikę? Aš seniai nebeturėčiau nei kėdžių, nei suolų, nei krėslų, nei puotšakių, viską būčiau išsvaidęs į nusidėjėlius. Nevalia tau likti danguje, neždinkis atgal už vartų ir eik savo kur nori. Čia bausti galiu tik aš vienas viešpats. Ir gavo Petras išprašyti siuvėją iš dangaus, o kad tas avėjo suplyšusiais batais ir kojos buvo vienų puslių, Tai paėmė į rankas lasdą ir nuėjo į palūkė kveilį, kur sėdi ir linksminasi dievobaimingi kareiviai.